G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib, ko'p xorlanding, uyg'on endi ey musulmon. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon. Endi mujohid birodarlarimizdan muftiy Abu Zarning ma'ruzasini birgalikda tinglaymiz. Zulm qayg'urmaysan parvo qilmay dini islom hazil bilmay uyg'on endi ey musulmon g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محترم برادر الله وابسنج الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أبو مصعب سوري حفظه الله نين كتابه دعوة المقاومة الإسلامية عالمية دن درس لرمز دوام يبته biz abbosiy xilofatda mustaqil bo'lgan davlatlarning to'g'risida gapirayotgan edik. Bugun Abbosiy xilofatda Andalus mintaqasida mustaqil bo'lgan islom davlati to'g'risida muxtasar ma'lumotini beramiz. Mustaqil bo'lgan davlatlardan Andalusning shu islomiy davlati 31 mustaqil bo'lgan davlatlardan bittasi bo'ladi. Andalusda Umaviylarning davlati 92-hijridan boshlab 897-hijrigacha ya'ni 213 milodiydan boshlab 1400 ellik ikkinchi milodiygacha davom etdi hammasi jam sakkiz yuz besh yil bo'ladi musulmonlar andalusga to'qson ikkinchi hijriyda toriq bin ziyod va musa bin nusayr rahimahumullohning boshligida kirgan edilar afriqaning shimoli va Andalus davlati Bani Umayyaning xilofatiga kirgan edi. Umaviylarning xilofati 132-hijriyda tugagandan keyin Abbosiylar Umaviylarning aksar odamlarini o'ldirib tashagan edilar. Abdurrahman bin Muaviya Abdul Malik bin Marwanning nabirasi Abbosiylardan qutulishga muvaffaq bo'lgan edi. va maxfiyona ravishda yashnib Marokash tomonga bordi. Marokashda bu kishining tog'alari Nafza degan qabilada bor edilar. Abdurrahmon bin Muaviya bin Hisham bin Abdul Malik shu mintaqaga borib Andalusda Umaviylar tomonidan qo'yilgan valilarga aloqa qildi. Va ular ham Abdurrahmon bin Muaviyaga yordam berishga rozi bo'ldilar. Balki Abdurrahmon bin Muaviyaning kelishini yaxshi kutib oldi. 138-hijrida Abdurrahmon dengizdan o'tdi. Va Abdurrahmon bilan birga arablar va barbarilar edi. Abdurrahmon bin Muaviyani kutib turganlar Abdurrahmonga yordam berdi va Abdurrahmon Qurtuba tomonga harakat qildi. Abbosiy xalifa Abu Ja'far Mansur tomonidan qo'yilgan Yusuf bin Abdurrahmon al fahrini o'ldirdi va o'zi amir bo'ldi. Abdurrahmon bosib kirgan edi. Shuning uchun Abdurrahmonning laqabi Ad-Daxil bo'ldi. Ya'ni bosib kiruvchi. Abdurrahmon Daxil. Abbosilarga yordam beradigan Abbosilarning yordamchilari ozmaz bag'ovatlarni ko'tarib turdilar lekin abdurahmon ularni uchirishga muvaffaq bo'ldi hattoki ba'zi xoinlar va bog'iylar farangiylardan ham yordam so'radi misol uchun bittasi sharliman farangiylarning podshasidan yordam so'radi shu podsha 161 hijriy 271 milodiyda kirdi. Lekin muvaffaqiyatsizlikka uchrashdi. Ammo Abdurrahman esa har xil bag'ovatlarni va bosh ko'tarishlarni bosishga va uchirishga muvaffaq bo'ldi. Abdurrahman daxil 138 hijriden boshlab 172 hijri geçe hukumat kıldı. Ya'ni 34 yıl hukumatta bo'ldi. Şu paytlarda her xil bag'ovatlar ve kıyınçiliklerge karamastan idara ve me'morchilikka etibar verdi. Hukumatna nizamga tüşürdü. va chiroyli chiroyli shaharlar va jami'larni qurishga muvaffaq bo'ldi. Ulardan bittasi Abdurrahman daxil insho qilgan qurilishlardan bittasi Jami' Qurtuba bo'ladi. Jami' Qurtuba hozirgacha me'morchilikda namuna bo'lib turibdi Jami' Qurtubaning chiroyligi va tartib va intizomiga ko'rib bugungi kundagi injenerlar me'morchilar ham hayron qoladilar. Shu masjidga kirib Hindistonning shoiri Alloma Iqbol rasa ta'sirlangan edi va ajoyib she'rlarni aytgan edi. Inshaalloh biron munosib vaqtida aytib beramiz. Abdurrahman ad-Daxil Andalusning birinchi amiri edi. Ketma-ket 16 ta amirlar keldi. Hisham bin Abdurrahman ad-Daxil, Abdurrahman Daxilning o'g'li 172-hijridan boshlab 180-hijrigacha hukumat qildi. Hisham bin Abdurrahmon hukumatga kelgandan keyin bu kishining ikkita aka-ukalari Sulaymon va Abdulloh qarshilik qildilar. Lekin Hisham ham bularga qarshi urushib turdi va Farangilarga qarshi ham jihodini davom etdi. va ularning ba'zi qal'alarini va shaharlarini ham tortib oldi. Jami Qurtubaga minorani ham o'rnatib berdi. Samh bin Malik Andalusning amiri 100-yilda Qurtubaning daryosida ko'prik yasab bergan edi. O'sha ko'prikni Hisham bin Abdurrahman yana tuzatib berdi. uchinchi amir Hishomning o'g'li Hakam bin Hishom bo'ldi. Hakam bin Hishom 100 180 hijriyadan boshlab 206 hijriyagacha, ya'ni 26 yil hukumat qildi. Bu kishi ham Farangilar va inglizlarga qarshi jihodini davom etdi. 4-xalifa Abdurrahman as-Sani bin al-Hakam 206-hijridan boshlab 238-hijrigacha hukumat qildilar. Ya'ni taqriban 32 yil hukumat qildi. Abdurrahman bin Hakamning zamonasida Yamanilar va Mudorilarning o'rtasida fitnalar bo'ldi. Shu fitnalarni Abdurrahman uchirishga muvaffaq bo'ldi va ular Tadmir degan shaharda fitna qilyaptgan edi. Abdurrahmon bin Hakam shu Tadmir degan mintaqani umuman buzib tashadi. Va o'sha yerda kema turadigan joyini qurib berdi. Tulaytila degan mintaqaning odamlar Tulaytila mintaqasining ahllari bag'ovat qildi. Abdurrahmon bin Hakam shu bag'ovatni o'chirishga muvaffaq bo'ldi. va nasronilarga qarshi jihod davom etdi. 5-amir Muhammad al-Awwal bin Abdurrahman 238-hijridan boshlab 273-hijrigacha, ya'ni 35 yil hukumat qildi. Bu kishining paytida ham Umar bin Hafsun degan bog'ining boshligida ajamlar bag'ovat qildi. lekin muhammad bin Abdurrahman shu bag'avatni o'chirishga muvaffaq bo'ldi nasroniylar tomonidan bo'lsa iluxiyu degan rohib bir fitnani boshladi oxir iluxiyuning qatli bilan tugadi muhammad va nasroniylarning podshalarning o'rtasida bir nechta janglari bo'ldi va hammasida Muhammad g'olib bo'ldi. Va nasroniylarning bir nechta qalalarini va katta-katta muhim markazlarini tortib oldi. Muhammad bin Abdurrahmonning paytida Nurmoni ya'ni Faykonji degan nasroniylar Andalusning sohillariga hujumga o'tdi, lekin Andalusning dengiz qo'mondoni Xashxosh bin Said bularni uzoqlashtirishga muvaffaq bo'ldi. 6-hokim Munzir bin Muhammad Bu kishi 273 hijriyadan boshlab 275 hijriyagacha, ya'ni faqat 2 yil hukumat qildi. 7-amir Abdullah bin Muhammad 275 hijriyadan boshlab 300-hijriygacha hukumat qildi. Bu kishining paytida Ashbiliyaning amirlari bag'ovat qildi va ajami musulmonlar ham bag'ovat qildilar. Bu kishining hukumati 25 yil davom etdi. 8-amir Abdurrahman an-Nasir 300 hijridan boshlab 352-hijriygacha hukumat qildi. Abdurrahman an-Nasir bu kishini tarixdanlar Abdurrahman 3-chi ham deydi. Ittita amirlar hammalar o'zlarini amir deb laqab qo'yar edilar. Lekin bu 8-chi amir Abdurrahman an-Nasir o'ziga xalifatul Andalus deb laqab qo'ydi. Bag'dodda Abbosiylarning xilofati tugagach, bu kishi Andalusda Umaviylarning xilofatini e'lon qildi. Vaholaki bu kishidan oldin kelganlar amirlik laqabiga kifoya edilar. Bu kishining hukumati 50 yil davom etdi. Bunda har xil bag'ovatlar va inglizlarga qarshi, farangilarga qarshi jihodlar davom etdi. وقد بلغت الدولة الأموية في عهده منتهى رفعتها في القوة والعلم والعمران. عبد الرحمن الناصر ning davrida Umaviylarning hukumati Andalusda quvvat, ilm va me'morchilikning avjiga chiqdi. Quvvat esa Andalus atrofida bor hamma dushmanlar Abdurrahman Nosirdan qo'rqar edilar. Va Andalusning chegaralari saqlangan holatda edi. Ilmda esa Qurtuba ahli ilmlarning markazi bo'lib qoldi. Va uzoq-uzoqdan ahli ilmlar Qurtubaga borar edilar. hattoki Bag'doddan ham o'tib ketdi. Me'morchilikda esa Abdurrahman an-Nasir Madinatu Zahra degan shaharni qurdi. Madinatu Zahra degan shaharda Abdurrahman Nasir arablarning injenerlik, me'morchilik va naqqoshlikning eng yaxshi ustozlaridan xizmat oldi. فجاءت أعجوبة الزمان وآية من آيات الفن الرفيع natijasida Madinatu Zahra o'sha vaqtining ajoyibotlarga aylanib qoldi. Va qurilish fanida eng chiroyli misollardan bo'lib qoldi. Abdurrahman an-Nasir o'ziga xalifa deb laqab qo'ygan edi. Yana bitta laqab An-Nasir li dinilloh ham qo'ygan edi. Abdurrahman An-Nasir xalifa laqabiga An-Nasir li dinilloh degan laqabni ham qo'shgan edi. Va shu laqab bilan mashhur edi. Ya'ni bu kishining mukammal nomi Khalifatul Andalus Abdurrahman an-Nasir li dinillah bo'ladi. Bu kishi 50 yil hukumat qildilar. 9-amir Mustansir billah al-Hakam bin Abdurrahman an-Nasir 352-hijridan boshlab 366-hijrigacha, ya'ni 16 yil hukumat davom etdi. Bu kishi ham otasi kabi nasronilarga qarshi jihodini davom etdi qashtola liun nafar shu mintaqalarning podshalarga qarshi hujumlarni davom etdi mustansir billaning paytida Normanchi faykunjilar andalusning sohillariga yana ikkinchi marta hujum qildilar lekin mustansir billa shu hujumlarni rad qilishga muvaffaq bo'ldi ازدحم العلماء على بابه وغصت بهم مجالسه وترجمت للعربية كتب كانت تهدى إليه من أباطرة الروم مستنصر بالله ilmni yaxshi ko'rar edi. Shuning uchun ahli ilmlar ham bu kishining darvozasida ko'pdan ko'p jamlanar edilar. Va Rum podshalari tomonidan hadiyaga keladigan kitoblar arabchaga tarjima qilinar edi. وقد أنشأ مكتبة حوت 400 ألف مجلد Bu kishi bitta kutubxonani insho qilgan edi. Shu kutubxonada 400 ming kitoblar turar edi. Bu kishining zamonasida Andalusda o'qish va yozishni bilmaydigan odam topilmas edi. Baynama kana al-jahlu yasudu Urubba. Va o'sha paytda ilmsizlik Avropada g'olib holat edi. Va ularda yozish va o'qish biladiganlar kamdan kam toplar edi. 10-amir Hisham bin al-Hakam Mustansir billah 366-hijrida vafot qildi. Bu kishidan keyin o'g'li Hisham amirlikka qo'yilgan edi. Lekin Hishomning umri faqat 11 yosh edi. O'sha paytda qasrning mas'uli Muhammad bin Abi Amir edi. Shu Muhammad bin Abi Amir shu bechora 11 yoshlik podshadan hukumatini tortib olishga muvaffaq bo'ldi va Amirilarning davlatini o'rnatdi. Mana bu yerdan Andalus davlatining zaifligi boshlanadi. Amiri davlat boshlandi. 11 yoshlik shu bolaga hukumat buning onasi Subh degan xotin tomonidan bosimning natijasida berilgan edi. Shuning uchun Ibn Abi Amir Amirilarning davlatini o'rnatib, Ibn Abi Amir birinchi hukumatga kelib, xalifaning onasi Subhning salohiyatlarini tortib oldi. Va 11 yoshlik shu xalifani ya Andalusning amirini odamlardan uzoqlashtirdi va shu yoshda munosib bo'ladigan ishlar bilan va o'yinlar bilan uni shug'ullantirdi ammo ibn abi amir esa jihod maydonida rasa qattiq edi va muarrixlar aytadiki ibn abi amir ellikta katta-katta janglarda ishtirok qilgan shuning uchun bu kishining laqabi mansur edi eng oxirinchi jangda qattiq yarador bo'lib vafot qildi va bu kishining bitta ajoyib voqealardan shu bo'ladiki vafot qilyotganda vasiyat qilgan ediki mana shu ikkita g'ishlarni ham men bilan birga qabrga qo'yinglar shu g'ishlar nasroniylarga qarshi jihoddan topilgan changlardan yasaldi ya'ni nasroniylarga qarshi jihodlarda topilgan changlardan bu ikkita g'ish tayyor bo'lgan edi. Va ibn Abi Amir shu g'ishlarni qabrga qo'yishga vasiyat qilgan edi. Ibn Abi Amir vafot qilgandan keyin farangilar musulmonlarga qarshi hamma tomondan hujum qilishga jur'at topdilar o'sha paytda musulmonlar ham birlashmasdan bo'linib bo'linib ketgan edilar farangilarning podshalari shu mayda va kichkina davlatlar bir-biriga qarshi sozishlar qilib turar edilar. Hattoki ba'zilar xuddi bugungi kabi nasroniylardan yordam olib musulmon davlatlarga qarshi hujum qilar edilar. Va ba'zilar hattoki shu darajaga borar ediki, nasroniylarni mablag' evaziga chaqirar edilar, lekin ish bitgandan keyin mablag'ini berishdan ojiz qolar edilar. Oqibatda shu islomiy mamlakat farangilarga topshirilar edi. va musulmonlar o'sha joydan chiqarib, haydalab yuborilar edi. 10-amir Ibn Abi Amirning o'g'li Abdul Malik bo'ldi. Ibn Abi Amir 27 yil hukumat qildi. Ibn Abi Amir 27 yil hukumat qildi. So'ngra bu kishining o'g'li Abdul Malik hukumatga keldi. Otasiga o'xshab nasroniylarga qarshi jihodini davom etdi va asli amir Hishomni odamlardan uzoq saqladi. Shu paytgacha Hishomning yoshi 37 yosh bo'ldi. Ya'ni shu yerda bitta asli amir va bitta soxta amir bo'lyapti. Va bular Ibn Abi Amir va bu o'g'li Abdul Malik o'sha asli amirni saqlab kelyaptilar. Abdul Malik vafot qilgandan keyin Abdurrahmon Shanjul degan hukumatga keldi. Bu kelib Hishomni qamoqxonadan chiqardi va majbur qildi ki sizdanki menga podshalikni yoz bering. Hishom yoz berdi. Lekin Qurtuba ahli muomaladan xabardor bo'lib Abdurrahmon Shanjulga qarshi bag'ovat qildi. Shu bog'ilar Muhammad bin Hishom Abdurrahmon Nasirning naviralardan bittasi bo'ladi. Shunga bayat qildilar. va shu odam o'zini Muhammad Mahdi deb laqab qo'ydi. U Muhammad Mahdi Shanjulni o'ldirib, Banu Amirning davlatini tugatishga muvaffaq bo'ldi. Xullas 11 yoshlik Hisom kelgandan keyin Ibn Abi Amirning ikkita o'g'illari bu ota-bolalar taqriban 35 yil hukumat qildilar. yana qaytib hukumat bani umayyaga keldi shu qaytishda ikkita amir bo'ldi muhammad Mahdi va sulaymon mustain billah hozir aytib o'tdikki muhammad Mahdi degan odam Abdurrahman nosirning navirasi edi shu kishi shanjulni o'ldirdi va hukumatga keldi. Hukumatga kelib Hishomni yana qamab qo'ydi. Ya'ni oldan Ibn Abi Amirlar qamab kelgan edi, endi Muhammad Mahdi ham qamab qo'ydi. Muhammad Mahdi Hishomni qamab e'lon qildiki, u o'ldi. Va Hishomga o'xshaydigan bitta odamning jasadini chiqardi, janoza o'qib dafn qilindi. Lekin Muhammad Mahdining amaki bachasi Sulaymon bin Hakam bin Sulaymon bin Abdurrahman an-Nasir shuni bilib yana turdi va hukumatni tortishga harakat qildi. Shu vaqtida barbariylar Sulaymon bin Hakamga yordam berdi. Lekin afsuslar bo'lsinki, bular ikkilasi ingliz hokimlaridan yordam oldilar. Ammo g'alaba esa Sulaymon bin Hakam uchun bo'ldi va Muhammad Mahdi o'ldirildi. Sulaymon Qurtubaga kirdi va shu voqea 402-hijriy atrofida bo'ldi. So'ngra qamalgan Hisom olib kelindi. U tirik edi. Sulaymon Hishom uchun xilofatdan tushdi va Hishomga bayat qildi. Bundan keyin Muayyad yana yo'qoldi. Shu bechora qamalgan podsho yana yo'qoldi. Va aytiladiki, Mustayin billah uni o'ldirdi. Vallohu a'lam. ya'ni shu bechora Hishomning hayoti ajoyib bo'ldiki 11 yoshda amirlikka e'lon bo'ldi bundan keyin taqriban 40 yil qamoqxonada o'tkazdi va noma'lum bo'lib qoldi sulaymon mustain billah barbarilardan yordam olgan edi tabiiy narsaki yordam ayvazida ularga Andalusni ham bo'lib-bo'lib tarqatib yubordi. Shu valilar mustaqilligini e'lon qildi. Qurtuba poytaxtdan hammalar sekin-sekin ajrashib ketdilar. Shunday bo'lib, Umaviylarning hukumati bo'linib ketdi. Arablar, barbariylar va va sisliliklar hammalarining mustaqil hukumati barpo bo'ldi. Har toifaning o'ziga yarasha podshasi bor edi va bularni tarixda mulukut tavoif deyiladi. Ya'ni toifalarning podshalari. Ammo Qurtuba esa o'zining shona shavqatni va haybatini yo'qotdi. Asli arablardan bo'ladigan idrisilar Banu Hamud, Banu Jahvar va Banu Umayyadan qolgan ba'zi odamlar ketma-ket hukumatga keldi. Qurtubada Banu Hamudlarning hukumati Ali bin Hamud al-Idrisi, Qasim bin Hamud va Yahya bin Ali bin Hamud. Ya'ni ota, bola va navira. Bu uch kishining hukumati 7 yil taqriban davom etdi. Musta'in billah to'g'risida aytdikki, bu kishi Muhammad Mahdiyni o'ldirgan edi va shu jangda inglizlardan yordam olgan edi. Sulaymon Musta'in billaning o'zining odati, xaslati ham yomon edi. Qurtuba ahli bag'ovat qildi va Ali bin Hamud Idrisi Hashami Sabtaning amiridan yordam olib, amirga hujumga o'tdilar. Ali bin Hamud Idrisi 407-hijrida barbarilarning bitta lashkar bilan kirdi. Qurtubaga kirib, mustaynni o'ldirdi va o'ziga ikkita laqab qo'yib oldi. al mutavakkil alalloh an nasir li bu o'zining qullarga qattiq edi bular qullari buni 408 hijrida o'ldirib tashladi bundan keyin buni akasi qosim bin Hamud keldi va o'ziga Ma'mun degan laqab qo'ydi. 413-hijriyda yana barbarilar bag'ovat qildilar va buni hukumatdan tortib oldilar. Va buning jiyoni Yahya bin Ali Idrisini hukumatga qo'ydilar. Lekin ma'lum bo'lib turibdiki, bular amirlar emas, balki barbarilarning qo'llarida qo'g'irchoqlar edi. Shuning uchun barbarilar bu odamlarni amirlikka qo'yar edilar va olib tashar edilar. Shunday bo'lib yana Banu Umayyaga hukumat qaytib keldi. Ya'ni Banu Umayyaga hukumat 3 marta qaytib keldi. Birinchi marta Abbosiylar kelganda Andalusda Alloh taolo bularga hukumat qaytarib berdi. Bundan keyin Ibn Abi Amirlardan qolganda yana qaytib keldi. Bundan keyin 3-marta mana shu Banu Hamudlarning hukumati tugagach yana qaytib keldi. Shu qaytishda 3 kishi ketma-ket amir bo'ldilar. Mustazhir, Mustakfi, Mu'tad. 413-hijriyda Mustazhir billah hukumatga keldi, faqat 1,5 oy hukumat qildi. Bundan keyin yana Mustakfi billah keldi. Bu kishi 4 yil hukumat qildi. Bundan keyin Mu'tad billa keldi. Mu'tad billadan esa Qurtuba ahli qattiq noroz bo'ldi va xafa bo'ldi. Buning yomon xuluqlaridan xafa bo'lib, buni hukumatdan bo'shatib, Qurtubadan ham haydavordilar. Shu voqea 422 hijriyada sodir bo'ldi. وبه انقرضت دولة بني أمية في الأندلس mana shu voqea bilan bani umayyalarning hukumati andalusda tugadi bani umayyalarning hukumati tugagach banu jahvar hukumatga keldi abul hazm bin jahvar bu hukumatning asoschisi edi 435 hijrigacha hukumat qildi bu kishidan keyin Abul Valid Muhammad bin Jahvor keldi. Bu kishi ham 462-hijriygacha hukumat qildi. Abu Validdan keyin Abdul Malik hukumatga keldi. Fa asas as-sirata fa akhrajuhu anha. Buning yomon amallar, yomon xuluqlarini ko'rib, Qurtuba ahli bu kishini ham haydavordilar. Abdul Malik bin Jahvor 400 68-hijriyda hukumatdan bo'shagach, Mu'tamid bin Abbad Ashbiliyaning amiri Qurtubaga hujum qildi va Qurtubani tortib oldi. Shunday bo'lib Banu Jahvarning hukumati tugadi va Qurtuba davlat ham tugadi. Davlatul Murabitina fil Andalus 477-hijriyda Lion mintaqaning podshasi alfansu oltinchi tilaga hujum qildi va Masihi Nasroni podshalar bilan kelishib musulmonlarning mamlakati ashbiliyaga hujum qildi mu'tamid bin abbad yusuf bin tashfindan yordam so'radi Yusuf bin Tashfin oldin aytib o'tganmizki, Mag'ribi Aqso tomonida murobitlarning amiri edi. Yusuf bin Tashfin Mu'tamad bin Abbodga yordamga keldi va Alfansu va uning yordamchilariga qarshi Zulaqa degan mintaqada jangga kirdi. 12-Rajab 479-hijrida shu jang bo'ldi. va murobitlar Allohning yordami bilan g'olib bo'ldilar. Va Ispaniyaliklarning lashkari sinib tugadi. Shu voqea islom tarixida mashhur jihodiy voqealardan hisoblanadi. So'ngra murobitlar kichkina-kichkina davlatlarga hujumga o'tdi va bitta-bitta qilib hammalarini haydavordi. Va Andalusda yana murobitlarning hukumati keldi va Qurtuba yana poytaxtga aylandi. Ya'ni Andalusni mayda chuyda ixtilof qilib turgan podshalardan bo'shatib va ularning mamlakatlarini tugatib, murobitlar Andalusni birlashtirdi. Hattoki muvahhidlar degan toifa Abdullah bin Tumirtning Abdullah bin Tumirtning boshligida murobitlarga hujumga o'tdi. Berdam aytadigan gapimiz shu bo'ladiki, albatta murobitlar mashaalloh mujohid odamlar edilar. Lekin bularga qarshi ham fitna boshlandi. Mujassima degan fitna bularga qarshi ko'tarildi. Ya'ni nauzu billah bular Alloh taolaga jasad va jismni isbot qiladi degan aqida bular to'g'risida mashhur qilindi va haddidan oshirildi. Vallohu alam haqiqatda shunaqa bo'lmagan edi. Lekin fitna kuchaytirildi va muvahidlar degan toifa murobitlarga hujumga o'tib Yusuf bin Toshifin o'rnatib bergan murobitlarning davlati tugadi yusuf bin tashfin vafot qilgandan keyin murobitlarning davlati zaiflashdi murobitlarning zaifligini ko'rib nasroniy podshalar ham tama qildilar va shu davlatni tugatishga hammalar birlashdi ammo muvahhidlar esa nasroniylarga qarshi jihodga kirib ketdilar va bularning lashkari 543-hijriyda Andalusga kirdi va Asbonilarga qarshi Arak degan joyida qattiq janglarda ishtirok qildilar. Wantasaru alayhim nasran mubina va muwahhidlar nasroniylarga qarshi ochiq g'alabani topdilar. Lekin Asboniy nasroniylar ham shuni izdan chiqaruvchi emas edi. Yana jangga tayyorgarlik ko'rdilar. va muvahhidlar bilan 609 hijrida Uqob degan jang bo'ldi. Shu jangda nasroniylar g'olib bo'ldilar. Wala hawla wala quwwata illa billah. Andalusda muvahhidlarning xotimasi. Uqob jangdan keyin Andalusda musulmonlarning hukumati sekin-sekin tuga boshladi. va bitta-bitta qilib Andalusning muhim markazlari uzilib-uzilib bordi. Hattoki 644-hijriyda Qurtuba, Bilnisiya, Daniya, Mursiya degan mintaqalar nasroniylarning qo'liga kirdi. Ammo G'arnota esa mustahkam turdi. Ya'ni G'arnota mintaqa 250 yil o'zi yakka Alloh taolaning izni bilan nasroniylarga qarshi tur berdi. Va bi suqutiha intaha hukmul muslimin fi Asbaniya va dalat dawlatuhum ba'da hukmin dama 800 amin. Qurtuba suqut bo'lishi bilan Aspaniyada musulmonlarning hukumati tugadi va islom bayrog'ini ko'tarib turgan shu davlat suqut bo'ldi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Birodarlar, alhamdulillah Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning davlati Xulafoi Rashidinlarning davlati, Umaviylarning davlati va Abbosiylarning davlati va ularning paytda bo'lgan mustaqil davlatlarini ayt o'tdik. Ma'lum bo'lish kerakki, bu davlatlari aksari islomiy davlatlar va islomiy mamlakatlar edi. Shuning uchun shunaqa fikr kelmasinki, mana bu undan tortib olyapti, bu bundan tortib olyapti. Lekin bitta narsa har doim eslarimizda turish kerakki, bu davlatlar asosan islomiy davlatlar edi. va islom shariatini o'rnatar edi bular ham insonlar va basharlar edi na bular iblis edi na bular jibril edi xato kamchilik bularda ham bor edi lekin islom bayrog'ini qanday bo'lsa ham ko'tarib turgan edi bugungi kundagi davlatlar kabi bular islomga xiyonat qilmagan edi ha bir ikkitalari oxir paytlarda chiqqan edilar va alloh taolaning azobini va jazosini ham ko'rib dunyodan o'tib ketdilar biz uchun shu aytilayotgan tarixda ibrat shuki yaxshiliklarini olaylik va yomonliklaridan uzoq bo'laylik قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي albab." ya'ni bularning voqealarida aqlliklar uchun ibrat bordir har kim ibratam ololmas ekan Ibrat olish uchun ham aqllik bo'lish shartdir. Shuning uchun birodarlar, biz yaxshiliklarini olaylik va yomonliklardan o'zimizni saqlaylik. Shunday bo'lsa biz ham inshaalloh g'alabaga, imoratga va so'ngra xilofatga erishamiz. Allohu akbar. Vallohu g'olibun ala amri, walakinna aktharan-nasi la ya'lamun. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Gaflet uykusunda qolding, uyg'on endi ey musulmon. Qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon. Zolim zulmun qilar tinmay, qayg'urmaysan parvo qilmay, dini islom hazil bilmay, uyg'on endi ey musulmon. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon. Qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon. Oxiratni kam o'ylaysan, faqat dunyodan so'ylaysan. Dunyo ishin hech qo'ymaysan, uyg'on endi ey musulmon. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on indi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on indi ey musulmon. Yolg'on galdanib o'zing o'tmas bo'ldi aytar so'zing, bas indi och, och och ko'zing, uyg'on indi ey musulmon. Gaflet uykusunda kaldın Uygan indi ey Müslüman Kadrin kaçıp köparlendin, arlendin Uygan indi ey Müslüman Şeytan seni yenge aldı Kalbinge dünyanı saldı Müslümanca namin kaldı Uygan indi ey Müslüman Gaflet uykusunda kaldın Uygan indi ey musulmon qadring qochib ko'p qorlanding uyg'on endi ey musulmon haddan oshdi bu g'aflating kofirga yo'qdir nafrating xatarlidir bu holating uyg'on endi ey musulmon g'aflat uyqusinda qolding uyg'on indi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon rozi bo'lmagin mushrikka aralashib yashashlikka otlan hijrat qilishlikka uyg'on endi ey musulmon Gaflet uykusunda kaldin Uygan indi ey musulman qadring qochib ko'p xorlanding uyg'on endi ey musulmon zulm ko'rgan mazlumalar taqdiri Alloh deb bular sendan jihod umid qilar uyg'on endi ey musulmon Gaflet uykusunda qolding, uyg'on indi ey musulmon, qadring kaçıp ko'p orlanding, uyg'on indi ey musulmon, yurma turli fitna qilib, birodaring dushman bilib, dushman qarab turar kulib, uyal uyal ey musulmon. Gaflet uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring kaçıp ko'p uygan uyg'on endi ey musulmon. Qaymol bo'ldi nomusoring, jamla bunga e'tiboring, ko'rsat endi qo'lda boring, uyg'on endi ey musulmon. Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Imkon topgancha Qur'on ikkilenmey kulingga on jon bersang ham diningda qon diningda kal ey musulmon g'aflat uykusunda qolding uyg'on endi ey musulmon Kadrin qochib ko'p orlanding uyg'on ey musulmon g'aflat uykusunda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on indi ey musulmon